обома, звичайно, за час бурі вони встигли відремонтувати і той, що лежав у трюмах поламаний. А напрямок вони визначать і без нас. Антициклон був глибокий і рухався весь час на захід. Більше він капітанові нічого не сказав. Наступну зустріч призначили через годину. Та не минуло й двадцяти хвилин, як знову щинилась паніка. Жак Антуан весело гукнув це тутешнє світило почало червоніти з сорому. Нарешті й до нього дійшло, що полярним аматорам набридли його витівки. Він заспівав, а японець кинувся на нього малими з кулаками. Припиніть. Ми не хочемо слухати вашої дурної пісеньки. Співатимете на кораблі. Всі розреготалися, але тільки на мить. Сонце червоніло і червоніло. Скоро його вкрила прозора сиза імла, і на француза почали косувати, наче він своєю пісенькою і справді нагнав оту імлу. Касандру треба вчасно принести в жертву, сумно пожартував Жак Антуан. Я потроху зажив слави злої пророчиці, носьє матрос. Не сушіть собі голову, сказав Булат. Роль зловісної Касандри трохи подобалася французові. Та зараз йшлося не про те. Серпанок на обрії густішав, а стрілка барометра вперто трималася внизу, хоча буря нібито давно минула. Незабаром почався сніг. Це було дивне явище. Таке за останні три місяці вони спостерігали всього раз Два тижні тому на американській станції Амундсен Скотт, коли з яскраво блакитного неба сипонуло снігом. Вони стояли біля земної осі, оточеної колом з порожніх залізних бочок, скрізь ходили люди, райдужно вигравали машини та пластикові дахи. Від того сліпого снігу було якось урочисто й весело, і Жак Антуан тулився вухом до лункої труби. І тут погода зіпсувалася. Досвідчені полярники застерегли їх наперед. Здавалося навіть дивно, що полярників не розважає цей сліпий сніг. Він брався ні звідки і падав людям на голови цілком реальний і дрібний, мов еманація дзвінкого морозяного повітря, цілковитого штилю і нескінченного полярного дня. Хоцудай навіть спробував зазняти це явище на кольорову стрічку і довго скрикотав кінокамерою, поки раптовий шквал вітру буквально збив його з ніг. Пригадуєте цей серпанок? Булат показав очима на небокрай. Звичайно, мосьє, таке не забувається. Француз усе пам'ятав. Зараз почнеться буря. Буря у звичайному розумінні не почалась, але шар цього самозароджуваного в ясному небі снігу швидко товщав. Рожевий серпанок поглинув сонце і залляв усе довкруж. Якби тепер гелікоптер шукав їх проти сонця, всі його старання звелися б намарне. А пілот літатиме галсами, заспокоїв усіх філмарш. Не помітить попереду, то вгледить позаду або навскоси. Він щойно знову розмовляв з капітаном. Пілот знає методи пошуку краще за нас, леді Дьонкмени. Тепер нам треба чатувати коло приймача. Чергуватимемо по годині. Я, містер Матроуз і Тур. За годину Булат перебрав у нього чергування. Решта людей ходила поза наметом і вдивлялась у дрібний рожевий сніг чи не з'явиться в повітрі рятівна машина. Тоді Булат повідомить пілота Чую вас. Та скоро радіозв'язок було втрачено. Професор зовсім розгубився. Він нічого не міг сказати, тільки лежачи до половини в мішку, хитався з боку на бік, схожий на статуетку буддійського ченця. Треба приготуватися до можливої бурі, сказав матрос. Професор і далі хитався. Містер Марш, ми ночували в п'ятнадцятьох в одному наметі, а він розрахований на п'ять осіб.